Antxon, jauregi bidal, zer moduz? Oso ondo, egunon. Egunon, bai, zehaztu beharko dugu, ez? Behar bada gure eskualdetik aratago agian etzaituzte kokatu, pentsatzen dut e, eh, berezik irunen jada izen utxagatik badakitela nortzaren. Aurten alarde parekidean e, estrenatuko da San Miguel konpainia, eta konpainia estrenatzeaz gain eh, lehenengo aldiz gizonezko batek e, kantineraren errola jokatuko du, antzerki bat. Bai, ni hori pentsatzen dut, azkenean pues, gure festak antzerki bat didala, e, urtea askotako gauza bat, eta aurten ba, paper ezberdin bat hartuko dut. E, Antxon, denetarik entzun da, entzun da e, transexuala zarela, entzun da e, travestia, entzun da homoseksuala, entzun da, bueno, e, Ni baino gehiago entzengo zenuen. <laughs> ba, bai, egia esan da, pues, e, gauza asko komentatu dira, baina ni pentsatzen dudan azkenean da, ni naizena, oza, ni jakin behar dudala, eta nire jendea, eta lehen azaldu dizudana baitare, albisteetan gizona jartzen badu naizela, e, gizona naiz, osea, amar albisteek ez, ez dirate konfundituko, eta nik emakumezkoa sentituko balirake, ez nuke utziko ez da ere albisteak gizona, gizoneskoa eh, izatea jartzea. E, aipatu dizutan txon, e, bueno, antxete erratian alarde parekidea eta jaizkibelen berri ematen dugula, baina urteak dira bakantinerarik elkarrezketatzen ez genuela, Baina, bueno, aurten e, nahiko egoera apurtzaile bat suertatuko denez, ba, eskertzen dizugu elkarrezketa eman izana, baina e, eh, berretxiko dugu ez, e, gaur egun argitz egin behar da, ez? pitilina duzu eta gizona sentitzen zara, gizon bat zara. Bai, <laughs> alaxe, osea, ni e, gizon zis bat <laughs> naiz, eta ala sentitzen naiz eta aurten ba, nire jaietan e, paperez berdin bat e, hartuko dut eta emakumearen papera egingo dut, baina ni ez naiz ba, emakumea sentitzen. Ta uste dut e, emakume guztiak desfilatzen dutenak ez da ere sentitzen dira lagizonak. Mhm. Eta zuk e, hori da inzuzen ere aldarrikatzen duzuna, zergaitik ez da inorarritzen emakumea soldaduz jaztea, eta zergaitik eh, harritzen gara gizonezko bat eh, ba emakumez jastea kaso honetan. Bai, hori eske ez detu lartzen egia, osea, e, jendea esan dezuna oso harrituta geratzen da e, gizonezko batek jasten bada emakumearen arroparekin pues da transexuala edo travestia edo dago mozorratuta baina emakumezko batek e, galtza jazten baditu edo jasten badu ez dakit amerikana korbata gizonezkoaren arropa suposatzen dela dala ez da zer gertatzen Esaten da, eta oraindik ere errepikatu behar da, ez, tradizioak eraldatzeko daudela, alarde parekidean ere, e, hainbat eh, tradizio daude, orain arte besteak beste ez da gizonezkorik atera, agian ez da orkestu ere, baina, bueno, eh, eraldaketa bide bat hasiko duzu, uste duzu? Pues, e, gizonezko batzuek idatzi date esaten ba, eskerrak ematen eta pentsatzen ari dirala beste urtetan presentatzea, eta oso, oso ondo iruditzen zait, baina esan duzuna, leku guztietan tradizioak aldatzen dira, eta osea, alarde, bi alardetan gauzak aldatzen dira, baina e, ostiralean egon zen elkarrizketa entzun nun, eta xabik ere jeta, esaten zuen gauza bat, e, arrazoi asko zen zula, eta zan alarde, alarde diskriminatorioan dena aldatzen da sexuaren kasuaren apartez. Osea, e, ez ja ez dago diskriminazioa errazia errazarekin, ez dago diskriminazioa diskapazitatearekin, baina bai sexuaren diskriminazioa oraindikan ere badago. Ta eh zu kantxon asko pentsatu zenuen aurkeztu baino lehen 19 urte dituzu, oso gaztea zara. Nola eman duzu urratsa? E, askotan esan den ni beti txikitatik izan nahi de, izan nahi nun kantinera eta pues, atera zitzaidan oportunitatea puntatzeko nire auzoaren konpainian eta ez nuen pentsatu eta zan nun ba, aurten nire aukera da ateratzen. Agian etxan e, eh, esango zizuten, ba, ez dakite, eh, edo aholkatu ba, prestegon, e, eh, kritik asko jaso edo agian e, batek daki, kalean eraso bat edo beste, zuke alakorik bizi izan duzu? E, ez dut bizi baina bai, e, pues por sakaso prestatu naiz ea zer gertatuko litzaidake eta bai amak esaten zidan jo kontu, zaber, e, eh, lasai egon, zer esaten dezun, abertzer ez duzun esaten eta nijun nintzen egun batean hitz egitera kapitainarekin eta berak esan zidan, pues hori, e, kompainia guztila oza, guztia zegola e, eh, nirekin eta apoiatzen, baina jakitea pues, seguro egongo, egongola zela jendea ba, ez zulako apoiatzen. Mhm. Zuretzat, ja zure pertsonaren zat, eh, zer da e, aukera hau? Zer suposatzen du aukera honek, bizipen honek? Jo, ba, nire herriko jaietan nahi dudan bezala parte hartzea, eta emeretzi urtez jarraian ikusi dudan traje bat nire aurretikan pasatzen eta aurten jartzea ba oso berezia da. Mhm. Baduzu ja, trajea? E, gutxi gora bera, bai, gauza batzuk daude egiten, beste batzuk dauzkatetxean, baina iaia ia dena dakat. Ez da erresa, eh? Azkenean e, mila gauza eduki behar da e, kontutan, e, bueno, antzerki bat da, zukere bizitzen duzu, interpretazio bat, baina baditu bere oiturak, tradizioak, bai. hauek ere, horiek errespetatuko dituzu? Bai, bai, e, osea, entxeguetan pues, ondo jantzita jun behar da, e, hogeita bederatzi, osea, hogeita sortzi eta hogeita bederatzi egunetan, e, txuriz jantzita eta txapela eta moinoarekin, eta hogeita marrean, pues, dana gerrera, egona, botak, e, eskularruak, txapela, dena, dena. Zu, badakizu, normalean begi guztiak kantineraren gana joaten badira, aurten begi guztioien artean gehien gehienak une oro zuri begira egongo direla. Bai, hau amarekin hitz egin dut eta badakigu jende asko jungo dela ez txalokatzera, baina bai e, eh, kuriosidaden gatik ikustera ea nola ateratzen naizen eta ea zer egiten dudan eta zer ez dudan egiten. Nik uste dut jendeak e, eh, oza, esperatzen e, dago. Zure zai dago? Bai, bai? nik uste dut baietz. Bai? Agian etzara eh, gelditu hau pentsatzera ez, baina e, batzutan mugimendu feministan esaten da onera iritsi gara garai batean gure partez edo guretzako emakume asko eta asko ba, borroka hau egin zutelako ez, edo borroka bat edo beste. Eta, bueno, alardean adibide bat da. Bai. Eh, naiz eta oraindik dikatazke ez den konpondu, baina zu bazara kontziente agian beste batzuei bidea zabaltzen ari zarela. Eh, bueno, pues seguraski baietz, eh denok ea e, eh, norbaitentzarako e, eh, jarraitzaileak eta nik pentsatzen dudana da e, arazoak egon direla e, nire hitzak e, nola interpretatu diren moduan, nik ez det inoiz emakumeari bazterran utzi ni, eh, beti esan dut, nik hemen nagola eta ni gizonezko bezala alnaiz kantinera atera, urte hoietan gizon eta emakumezko eh, taldeak e, aterako, oza, atera zirelako kaleetara eta borrokatu zuten gaur irunen gure alarde parekidea izateko eta nik beraiei mila-mila esker eh, eskatzen diz, oza, em, esaten dizkiet. Oza, nik ez den nahi e, emakumea ez da aldera bota, ez da zerrez bakarrik nire ametsa bete nahi dut, eta eh, oberena da nire lagunekin eta nire amarekin oza, aldetela konpartitu eta aldetela desfilatu. Eta, e, Antxon, Lehen nahi batu duzu gizon ziz bezala izendatzen duzula edo identifikatzen zarela. Zuke somatzen duzu edo iruditzen zaizu gizon maskulino arrunt baten fisikoa bazenu. Iruditzen zaizu horrek jende bat gehiago eskandalizatuko lukeela, batzuk oraindik ere konfundituteta daudela eta gizon ziz eh, zer den ere ez dakitela. <laughs> Bai, bueno, jendea ez daki zer den e, askotan, e, bai, ni pentsatzen dudana da e, beraientzako ba, ez naizela izan e, lo suficientemente hombre ba, ateratzeko kantinera bezala, Arritu, o burua esplotatu zaie, zeren atera naiz ni esaten gizona naizela eta makiatzen naiz, azkatazkazala emargotu eta kile luzea eta geratu dira, pues, arritutak. Eta gizon, bueno, gizon edo emakume berdin du, publiko horri, nola esplikatuko zunioke zer den gizon zis izatea? Pues gizon zis bat izatea da, e, jaiotze, jaiotzerakoan e, jartzen zaizun seksuarekin pa, ba, ko, eh, ondo sentitzen zarela edo korrespondientea da, pues, zu sentitzen dezun, eta sasure organoak eta burua jaiotzen zarenetik e, akorde daudela, mhm. esango luke. Zuetzau desakordean. Ez. <laughs> Osa, nik pues, jaio nintzelarekin sentitzen naiz, eta jende asko ez du lortzen. Nire fisikoa pues, pixkat eh, emakumezkoarena delako. Zuk nahi duzulako. Bai, bai, ala juteako gustatzen zait. Eta orain nantxon zer zaude, atzera kontaketa batean, egunak ezabatzen kalendarioan? Gutxi gora bera bai, atzo jekin nintzen horretik, eta esan nun geratzen da, aste bat lehen entxegurako, eta bai gaur sei egun geratzen dira lehen entxegurako, eta ja tiktak tiktak dago bai. erlojua, ez da ezer geratzen baduzu beste ilusiorik e, kantinera izateaz gain, ez dakit askotan bizitza doa erronka zerronka, ez? Bai, bueno, e, nik uste de irungo pertsona guztiei, pues, e, ez dakit atxeroetan edo zalditerian ateratzea pues oso polita da, baina baita ere asko gustatuko litzeak bandan ateratzea, baina ez dakit <laughs> instrumento jotzen orduan praktikako beharko nuke, baina... Momentuz nire konpainian geratuko naiz, eta San Miguelekin bukaeraino. Bueno, baskerrik asko Antxon, estreinu ona e, konpainia berrian eta estreinu ona ere bai, ba, bueno, ba, kantinera bezala datorren urtean berriz aukeratuko zu soldatu edo txiribitu edo Bai, segurazki urrengo urtean txiribito zaterako naiz. Festak barrutik bizitzea oso ezberdina da zeran txalokatzea egoten. Ba, mi eskerreta disfrutatu. Zuri, eskerrik asko.